E çuditshme. Po, si keni qenë? Shumë mirë. Jeni gati? Gati. Kemi edhe dy orë pjesën e tatëpjetës. 59 minuta, po. Jo tamam. Domethënë deri në 8 deri në 8:30 na bie neve. Po, deri në 8:30. Aty është kulmi mesi javës, për neve 8:30 e mëngjesit është mesi javës, po tani është për orë transmetimi se ka edhe orë Të tjera pastaj, pune jashtë transmetimit, po gjithsesi. Pastaj fillon disheza, disheza mendore. Sot në fakt në klubin e mëngjesit do të flasim uh, për diçka shumë interesante. Mm -hmm. Do të flasim se si trupi mund të ndikojë mendjen. Ne e dimë që mendja ndikon trupin. Se si trupi ndikon në mendje? Se si trupi mund të ndikojë mendjen e njeriu. Mm -hmm. Mënyrën se si ti mendon, madje edhe mënyrën se si ti ndihesh. Në të kundërt të asaj, ne e dim që mendja komandon dorën, dora shkon merr lapsin e ngre, e ul, bën ç'të thuash, apo jo, mendja na, na çon në një vend, apo në një vend tjetër, e komandon trupin gjithë kohës, po, por... Mendja është ajo që na sëmur dhe na shëron, njëkohësisht. E vërtetë është kjo. Po. Nuk janë ato sëmundje për shembull të kështu që i ke mendore, mhm. ato efektet placebo e gjitha këto, kështu që por e kundërta është gjithashtu e vërtetë. Trupi mund të influencojë mendjen. Mënyrën se si ndihemi, mënyrën se si jetojmë jetën tonë. Dhe ka të bëjë me qëndrimin. Po, po. Me qëndrimin, okay. me qëndrimin që ti gjatë. Po, do flasim do kënaqemi. Se mos kemi punë tjetër ne. Kështu, okay, është koha ta pyesim robotin se sa është ora, ta nisim programin për sot zyrtarisht miq. ishte të nderonin dhe t'i bindeshin Perëndisë. Ai kishte shtatëqind gra dhe treqind konkubina. Në vitin 1503, nënshkruhet Traktati i Paqes midis Skocisë dhe Anglisë, i cili në fakt do të zgjaste vetëm 10 vjet. Në vitin 1738, lindi Josef Ignaz Guillotin, mjek francez dhe përkrahës i ekzekutimeve. Ekzekutimi i parë me mekanizmin e prerjes së kokës që mban emrin e tij u bë më njëzet e pesë prill të vitit një mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e dy. Në vitin një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e dy, u themelua në San Francisco të Kalifornisë Sierra Club, që ishte një organizatë për mbrojtjen e mjedisit e themeluar nga John Muir. Në vitin 1918, Azerbajxhani shpalli pavarësinë. Në vitin 1934, lindën pesnjakët e parë që jetuan në botë, Cecil, Emilia, Maria, Aneta dhe Yvonne Dion, nga Olivia Dion në Kanada. Në vitin 1953, filmi vizatimor Melody i krijuar nga Walt Disney u shfaq për herë të parë në Hollywood. Ky ishte edhe filmi i parë vizatimor në 3D. Në vitin 1966, kënga e grupit The Rolling Stones me titull Paint It Black u rendit në vendin e parë në hit paredin amerikan. Në vitin 1968, senatori Eugen McCarthy korri një fitore të papritur ndaj senatorit Robert Kennedy, në zgjedhjet paraprake presidenciale të Partisë Demokratike në shtetin Oregon. McCarthy ishte kandidati i parë presidencial i rëndësishëm që kundërshtonte publikisht luftën në Vietnam. Kjo ishte humbja e parë në zgjedhje nga një anëtar i familjes Kennedy në 30 zgjedhje të njëpasnjëshme. Në vitin 1972 ndërron jetë politikani amerikan Harry Truman. Në vitin 1987 Whitney Houston nxori në treg albumin e saj me titull Whitney. Në vitin 1989, aktori Gerald McRaney dhe aktorja Delta Burke u martuan. Në vitin 1995, një tërmet me magnitudë 7.5 goditi qytetin rus Neftegorsk, ku mbetën të vrarë rreth 2000 njerëz. Në vitin 1997, parlamenti danez ndaloi ndëshkimin fizik të fëmijëve nga prindërit e tyre. Në vitin 1998, Doktor Susan Terebey zbuloi një planet jashtë sistemit tonë diellor duke përdorur fotografitë e marra nga teleskopi Hubble Space. This is Club FM 100.4. Wow, wow, wow, wow. Mirë. Okej, okay, është koha tani për të dëgjuar nga Ieri se cili është frymëzimi i ditës sot me Ierin. Dhe sot ka të bëjë me faljen Blendi, okay. nëse uh, dikujt e ke dikë e keni lënduar Ndërkohë ka probleme në bulevardin Dëshmorët e Kombit, duhet t'i lajmërojmë për këtë. Nëse jeni nisur për të ardhur nga sheshi Skënderbej, po themi drejt ë Piramidës. korpusit të universitetit, kujdes atje se tek piramida, një midis bllokim. piramidës deri tek ë, semafori që është te kryeministria ka një bllokim. Morëm vesh që po xhirohet një film. Një film. po. Nuk e di nëse zgjat akoma, Vërtet, por Një film serioz. po, të paktën ne i erdhëm ë, Vërdall. Edhe vërdall të qartë. piramidës sot për të për të mbritur në bulevardin Dëshmorët e Kombit këtu. Mirë, uh, dëgjojmë nga Adele, kjo është Rolling in the Deep, miq të dashur kënga që e vuri në qendër të vëmendjes.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 A, A, B, B, C. Ora është 9:20 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 Yes, dhe në yes. ekranin e Club TV-s. Sot është e mërkurë, data 28 maj, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mirë se keni ardhur në programin e dashur, është fiks koha tani për të folur pak edhe për këtë temën e ditës sot. Mhm. Ëh, mm -hmm. uh, pyetja është, çfarë thotë trupi juaj për ju? Po të shikoni për shembull se çfarë ndodh në mbretërinë e kafshëve. Ëm um, trupat kanë e trupa kanë një gjuhë. Të gjithë e dinë që është ajo e famshme gjuhë e trupit. Tam. Mhm. Kështu që për shembull kur kur Ti je në pozicione fitoreje. Çfarë ndodh për shembull kur skuadra bën gol? Kur je në pozicione krenarie. Ngre duart dhe ulëret. Ngre duart përpjetë. Mm. Kjo është, domethënë, madje interesante është që edhe njerëzit që kanë lindur të verbër për shembull, që nuk kanë parë asnjëherë asnjë njeri që ta bëjë këtë veprim të ngritjes së duarve përpjetë, kur janë të ekzaltuar, kur janë të gëzuar për diçka, edhe pse s'e kanë parë asnjëherë, bëjnë të njëjtën gjë. Mm -hmm. Domethënë që është është brenda është instiktive. Instiktive, është gjenetike, është e trashëguar, është e shkruar. Po, mm -hmm. brenda nesh që në momente krenarie, në momente fitore, në momente ekzaltimi, po themi fizik, ne ngrejmë duart përpjetë dhe thërrasim dhe ngrejmë dhe mjekrën dhe jemi mm -hmm. dhe jemi jemi këtu. Domethënë janë disa poza, të cilat tregojnë dominancë. Po të shikosh për shembull edhe edhe majmunët. Kur janë duke treguar se sa të fuqishëm janë, mm -hmm. meqë janë edhe primatët më pranë nesh, ngrejnë duart, zënë më shumë hapësirë, fryhen. Mm -hmm. Kjo është ideja. Që ti, kur do të tregosh se je dominant, kur do të tregosh se je i fuqishëm, ti fryhesh. Fryhesh, për ta shpallur këtë fizikisht, por po. çfarë mm. ndodh ndërkohë, mm. është që, shiko pak, shiko pak këtë shokun këtu, për shembull, e njeh këtë ti, Altin, Mick Jaggerin. Mick Jagger ishte i pushtetshëm, Ky tjetri është miliona dollarë. E, ide, domethënë shiko, e, e bën gjarpri për shembull? Po, që fryhet. Po, që fryhet e bën mjellma, e bën Mick Jaggeri. E bëjnë të gjithë më. E bëjnë e bëjnë e bën një atlet për shembull kur mm. fiton 200 metërshin apo 300 metërshin. Kjo është çfarë ndodh në botën e njerëzve. Po. Po, po gjithsesi, ajo që unë dua t'ju them tani është kjo. Që mënyra se si ne mbajmë trupin tonë, mm -hmm. influencon mendimin që të tjerët kanë për ne. Pra të tjerët mund të na shohin si të fuqishëm, si të aftë, si njerëz që kanë gjëra në dorë, që mund t'i mbarojnë punët. Mm -hmm. Në rast se ne tregojmë me gjuhën e trupit tonë se jemi të tillë. Në rast se ne mblidhemi Në rast se ne rrimë ulur, e ke parasysh kështu si të dëshpëruar, mm. të strukur, me, me krahët mbledhur brenda. Mm tregojmë pafuqi. Mm -hmm. Është e kundërta e asaj. Sa më shumë zgjerohesh dhe hapesh kur do të tregosh që je i pushtetshëm, aq më shumë mblidhesh e ngushtohesh kur do të tregosh që s'ke gjë në dorë. Kur rri si gjynahqar, do të bëhesh i vogël që mos të të shohin fare me sy. Po, zakonisht e kemi parë edhe ata që janë kështu trupa, çik servitor ose kanë pushtet, Përveç se fryen, po edhe ecin kështu, domethënë kanë një perimetër çik më të madh se një njeri normal. Ka një sër pozash për shembull, janë uh, pozat e njerëzve që pozat e njerëzve që kanë pushtet. Kur edhe kur rrini në karrige, e rri, mm. hapin një krah mbrapa për shembull, mbrapa mbështetëses karriges tjetër, këmbët i kanë ta... Po po, janë ulur për këmbët i kanë, këmbët i kanë të hapura për shembull atje në mm. karrige, Dhe tregojnë që që që nuk kanë ndonjë siklet. Tregojnë që janë rehat. Po, ndërsa ai që rri me këmbë të mbyllura, me gjunjë të bashkuar bashkë, tregon të kundërtën. Dhe dhe shkencëtarët provojnë që kjo ka të bëjë me diçka. Mm. Kur ti merr këto pozat Sikur ta bësh për 2 minuta, për shembull përpara një interviste pune, Tamam. sepse është moment shumë i rëndësishëm dhe ti do të shkosh në intervistë dhe të godasësh në shenjë. Mm. Ti do të jesh kandidati që zgjidhet. Nëse shkon në banjo, Thonë ekspertët, për shembull, në një vend privat, nuk është e thënë të jetë banjë. Ku nuk të sheh dikush. Ku nuk të shikon dikush, për vetëm 2 minuta, të marrësh ca poza pushteti, për shembull, si me duart në mes. Ëh. Mm. E të fryesh kështu si kreshnik, apo të bësh këtë. Ngresh duart lart. Ngresh duart me grushta. Ëm, mhm. mm -hmm. ndoshta edhe në fytyrë ta shprehësh forcën tënde. Pra t'i japësh vetes besim. Të bësh ca gjëra kështu dominante, mund të duket si idiotësi, por çfarë ndodh është që niveli i testosteronit Mhm. Brenda teje ngrihet në mënyrë të frikshme. 2 minuta. Mjafton. Kjo është bërë eksperiment shkencor. Për 2 minuta kur ti merr pozicione force me gjuhën e trupit, niveli i testosteronit që do thotë që ti kur shkosh atje në intervistë, do jesh shumë me do kesh vetëbesim, do jesh më i qetë. Po, bravo. Mm. Do jesh më i qetë, do jesh edhe niveli i kortizolit që është që është hormoni që shkakton stresin, stresin. Mm. ulet. Ulet. Okay. Ulet. Dhe ti je më pak i stresuar. Dhe kur të hysh në atë intervistë nuk do i kesh duart gjithë qull në djersë, se ti je duke u dridhur dhe thua, por ti do të japësh edhe në një eksperiment që është bërë ti do japësh më të mirën tënde. Në një eksperiment që është bërë, janë marrë uh, një grup njerëzish mm -hmm. dhe gjysma e tyre janë çuar dhe u është thënë, "Merrni poza force, Për 2 minuta përpara se të hynin në intervistë. Dhe të tjerëve u është thënë që mos marrin atë, por bëjnë çfarë duan. Është normal. Kështu që, mbasi kanë hyrë atje, janë pyetur ata që i gjykojnë, mm, juria, si i thua. Juria. Mm. Juria, të cilët nuk ishin fare të informuar mbi gjithë prapaskenën që kishte mm. ndodhur përpara. Ata s'kishin idenë më të vogël. Kush ishte futur atje, kush ishte futur atje, madje as e dinin se për çfarë bëhej fjalë. Mhm. Thjesht u thuhej, cilët do të zgjidhnit ju për të marrë në punë. nga këto dy grupe dhe kanë goditur tek njerëzit që kishin bërë veprimet e tregimit të forcës për rreth 2 minuta në një ambient privat. Njerëzit që kishin bërë sikur ishin fitimtarë, trupat e cilëve kishin lëshuar testosteron, kishin ulur nivelin e e kortizolit, dhe mm. kishin vajtur atje në një gjendje emocionale, po themi shumë më të mirë. Dhe do të thuash duket si idiotësi, funksionon. Do me thënë, bashkëveprimi që ka trupi me trurin, ëh, dhe sinjale që japin dhe marrin me njëri po. tjetrin. Do me thënë, nuk është vetëm se si të shohin të tjerët, mhm. sepse kur ti ecën drejt, kur ti kur ti e mban një qëndrim, kur nuk je i, e kupton i gungësuar, e ku di unë, të jesh i mbyllur gjithkohës në vetvete, njerëzit e vënë re këtë. Njerëzit e vënë re këtë dhe dhe dhe menjëherë kjo tregon konfidencë te ty. Po them në fund fare, nuk është sa di sa, është ça ça ça ndjesi u po jep. Mm. Po, ç, po ça ndjesi u jep tjerëve. Është shumë e rëndësishme. Një zë për presidentin po. mbas ndjesisë. Më pëlqen, s'pëlqen. Kjo është edhe menaxher. Që po prap ka një punë që nëse shesim, për shembull, çfarë do gjëje, bëjmë pikërisht nëpërmjet bindjes. Absolutisht. Absolutisht. Sigurisht që të ofrojnë. Dhe dhe dhe shumë studime tregojnë që njëri nga elementet më të rëndësishëm për sukses, po themi në botën e biznesit, nuk është patjetër nota që ke marrë në provimin e fundit në mm -hmm. klasën e mm -hmm. profesor filanit, por është si e mban ti veten. Në trup, se çfarë jep ti sinjale të tjera. Në komunikim fizik e tjera këto. Kështu që mua më duket interesante si tema. Por çfarë thotë trupi yt për ty? Është diçka për ta vrarë mendjen, sepse jo vetëm që ndikon tek tjerët, por ndikoka edhe tek mënyra se si ne ndihemi për veten tonë, Dhe mënyra se si ne e mendojmë veten tonë, që do të thotë se ky mekanizëm në mhm. dukje mm -hmm. idiot, domethënë ti shkon edhe bën ca kështu, mund të influencojë mënyrën se si ti mendon, si ndihesh dhe gjërat që ti arrin në jetë. Pak nga pak. Okej, okay. shumë bukur. Mirë. Kthehemi në klubin e mëngjesit mbas pak tani dëgjojmë Fine China nga Chris Brown ora 7:27 minuta miq të dashur. Çfarë thotë trupi yt për ty? A e ke vrarë ndonjëherë mendjen nga ana fizike, mënyra se si rri, se si sillesh? Ora shënon 7:30 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Mirë se keni ardhur në program. Tani Jeri ka një histori me xhinse të palara. dhe të palara për një kohë të gjatë madje. Po po. Dhe bëhet fjalë për uh, drejtuesin e Levis, të paktën në uh, Shqipëri e thonë Levis. Levis ose Levi's po. Levi's mm -hmm. për uh, një nga kompanitë më të mëdha të xhinseve. Zotëria ka emrin Chip Bergh, dhe çfarë ka ndodhur është që ka një vit tashmë, të uh, ku nuk i lan fare pantallonat xhinse të tij. Ai i mban çdo ditë të veshura, i heq dhe i vesh sërish të nesërmen kur shkon për në punë. Dhe për një vit tashmë, ai nuk i ka larë. Very good. Ë? Berg. A thash, thash se kishe kështu Dirty Derek. Okej, okay, nice. dhe çfarë ka thënë për median, pasi është zbuluar lajmi i tij, është që këto xhinse janë të vjetra, thotë që dhe kam një vit që unë i përdor çdo ditë dhe nuk kam lar asnjëherë, sepse kam frikë se nga uji ato do të shpërbëhen dhe do të prishen. Është 56 vjeç dhe beson, pavarësisht reklamave të ndryshme që janë bërë me xhinset ku një nga aktorët kryesorë ishte në një lavanteri dhe i fuste xhinset për t'i larë, por me sa duket drejtuesi i kësaj kompanie mendon se nuk është ide e mirë që t'i lash xhinset sepse ato mund të shpërbëhen dhe e vetmja mënyrë për t'i ruajtur ja, sa më gjatë. Ka një gjë. Ideja është këtu. E beson ai këtë gjë. Ai mund ta besojë, mund të besojë gjëra. Është vërtet se kam e kam parë këtë lajmin. Ka të bëjë ka të bëjë me konsumimin e ujit, mm -hmm. pak. Me ideja është që jemi ardhur në një pikë në planet ku uji është i rëndësishëm dhe nuk duhet shpërdoruar shumë, kështu që ai po reklamon idenë që xhinset Levi's nuk ka nevojë të lahen sepse aq shpesh sa njerëzit mund t'i lajnë. Dhe mund të jenë në formë dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Po, të miat i kam 15 muaj që s'i kam larë dhe ja ku i kam veshur. Po shiko si qëndrojnë në këmbë ato ieri. Po, nga zhuli. Po e shoh. Kanë ngrirë me pak fjalë. Po gjithsesi, madje Levi's mm -hmm. është është e investuar fuqishëm në këtë idenë e konsumimit të sa më pak uji, është një ndërgjegjësim ekologjik i kompanisë. Ata janë duke prodhuar një lloj xhinsi që quhet uh, Oh, e harrova se ç'quhet, po gjithsesi ideja është këtu që ky xhins për t'u prodhuar mm -hmm. konsumon shumë pak ujë. Ah. Pra që nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë. Domethënë edhe në prodhimin e xhinsit, sasia e ujit që përdoret duhet të ketë procese që ku ti unë çfarë bëjnë ata me ngjyrosjen me këto gjëra dhe të gjitha ato proceset e xhinsit. Mm -hmm. Por që këta prodhojnë pa ujë. Kur prodhohet për një palë xhins për shkak ajo mund mund të konsumojë, po themi 6 apo 7 litra ujë më pak se sa në të kaluarën mm -hmm. për t'i prodhuar ato. Kështu që mirë. Edhe pse uh, ngjyra e xhinseve ka ndryshuar pak, megjithatë janë në formë akoma. Po. Ka ndryshuar ngjyra. Ngjyra po në formë. Tash i kanë, nëse keni vënë re, por janë këto xhinse të reja që janë kanë edhe ato një kanë një nuancë zhuli. Mm, Më falni që e them kështu. Po e ke përsëri që janë kështu. Si një prekë kështu që thua, "I ke pisa ato apo çfarë?" Jo, jo, janë vetë. Ah, janë vetë. Okej, okay, kjo justifikon çdo gjë. Po Blendi, në këtë lidhje të parë kemi situata me pak trafik, tre akset kryesore vetëm rruga Durrësit paraqit pak trafik pranë rrethrrotullimit Zogu i Zi dhe në ngjitje, kur ndërkohë që rruga e Kavajës nuk ka trafik, lëvizja Kombinat qendër, pa përjashtim edhe rruga e Elbasanit, lëvizja nga Sauku drejt sheshit Skënderbej janë me trafik normal. Do fillojmë me Unazën e sipërm e rrugën Bardhyl, të dyja zonat nuk kanë probleme drejt Unazës, drejt rrugës Bardhyl siç është Kinostudio dhe Porcelani, ndërkohë që nga Unaza, pjesa që i bashkohet qendrës, Mund them rruga Hoxha Tahsim ka pak trafik nga farmacia pesë drejt rrugës Luigj Gurakuqi, pra kalohet dhe sheshi Avni Rustemi me pak trafik, të lehtë, nuk po nuk është vështirësi e madhe. Mund të them paradite dhe sot Blendi në orët e mëngjesit ka pas dhe paradë prova, nuk e di mos mos ka ndonjë aktivitet mos ka ndonjë Ka një film, po xhirohet po një film, Eldi. Pak më shumë marr vesh. Po, po. Sepse ishte komplet i lokalizuar. Është është e mbyllur, është i mbyllur bulevardi, nuk e di nëse është akoma, shpresoj të hapet shpejt, por që Varet nga skena se është mbas çakut, e kupton? Mbas çakut do hapet. Po mund të them Blendi zona e Tiranës së Re kam thënë ka një trafik normal nga Sheshi Wilson gjithë e shpërndarë, Muhamet Gjollesha për momentin është e kalueshme, mm -hmm. nga ura pranë shkollës Vasil Shanto deri te rrethrrotullimi Zogu i Zi nuk ka trafik. Shkëlqyeshëm. Faleminderit Eldi. Trafik i lehtë, por përgjithësisht jo problematik dhe jo shqetësues. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Të 7:38 minuta miq të dashur, ju përshëndesim, ju urojmë ditë fantastike. Unë jam gati për një anagram, duhet një fletë, një fletë e bardhë. E bardhë, nëse mund të ndihmoni. E pas. Diçka që të jetë e bardhë. Jo. Jepi. Okej, okay, mirë. Okej, okay, e bëjmë pastaj anagramën. Miq, ë uh, tani në klubin e mëngjesit ne ju drejtojmë tek faqja jonë facebook.com fraksion klubi mëngjesit. Jepi Olda. Facebook.com fraksion klubi mëngjesit, facebook.com fraksion klubi mëngjesit. Aty do të diskutojmë edhe temën që kemi për sot, është në lidhje me gjuhën e trupit, se çfarë trupi thotë për ne, mënyra se si ne e mbajmë trupin tonë. Ë uh, shikoni për shembull një pozë pushteti, mm -hmm. që kam marrë uh, Kam shpjeguar unë Ky është Kevin Spacey në filmin e vet Telefilmin e vet House of Cards Ku ky luan Në këto momente Zëvendëspresidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Por kjo për shembull është një pozë pushteti mm. Ku njeriu i vendos pëllëmbët mbi tavolinë Ka siguri në vetvete Dhe tregon edhe edhe trupin e bën përpara mm -hmm. Dhe shiko se si të thuash rëndon mbi ata që janë ulur. Që janë ulur, dhe që janë që janë stafi i tij. Ky është duke thënë që unë jam alfa në këtë grup. Dhe juve më bindeni mua. Mm -hmm. Dhe mënyra se si uh, funksionon kjo është interesante, për shembull kur njëri nga mund të gjejmë ndoshta do të arrijmë një fotografi të kryeministrit apo të një kryeministri tjetër, ku di unë se çfarë. Por po të shikosh për shembull se si sillen me njëri-tjetrin, dy njerëz, është interesante kur njëri prej tyre shfaq pushtet, tjetri shfaq të kundërtën. Mm -hmm. Si të thuash bindje ndaj uh, ndaj personit të përballë. Ndaj personit që ka përballë që është që është më i pushtetshëm se ai. Për shembull, shikoj këtë këtë foton këtu. Ë uh, kjo zonjusha. Mhm. Mm kam përshtypjen unë është njëra nga këto politikanët e Bashkimit Evropian. Uh, kjo është ajo e presidentja e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Mhm. Ia harrova emrin tash. Po ajo është presidentja e Fondit Monetar ë E rëndësishme është që është pjesë e BE-së. IMF-it? Po, ë mhm. ideja është që kur ajo ka marrë pozën e pushtetit, ai burri ka marrë pozën e nënshkrim, e nënshtrimit. Mhm. Domethënë kur njëri merr njërën pozë, tjetri duhet të marrë pozën tjetër. Qoftë se ajo vendos duart në bel. Edhe si të thuash, me atë mënyrën e vet kërkon llogari. Ti do shikosh që tak ai bashkon duart. mbulon pëlqitë e veta. Fshihet. Ai po fsheh, po fsheh burmin e vet, domethënë me gjuhën e trupit. Po, dhe është dhe është i bindur, sepse pa. sepse kështu ndodh. Sepse kështu ndodh. Kur njëri uh, ka njërën pozë, tjetri ka pozën tjetër. Automatikisht merr tjetrën. Po. Dhe është kam përshtypjen unë interesante. Mhm. Mm Wow. Ah. Çuditshme. Po, pra, kjo është qartësi që tregon prit një herë se jam unë këtu. Po. Ka vendosur vetëm njërën këmbë. Njërën këmbë ka një lloj hapje, domethënë pjesë. Ka një hapje pra. Po. Dhe ajo këmba e vendosur mbi tavolinë ka krijuar një si kënd 90 gradë pak a shumë. Po. Edhe kam përshtypjen që në këtë zyrë dihet se kush është shefi dhe kush mm. është nën shefin. Se Bideni për shembull ka ka mbuluar fytyrën me dorën e vet. Po. Gjithsesi. Okej, okay, jemi gati për anagram. Gati. Anagrama në klubin e mëngjesit. Dhe cila është fjala? Është dhimerde. Çfarë? Dhimerde. Kjo që nga e gjitha e di. Mirë keq, Por nuk ka lidhje. Thjesht është rastësi. Ashtu ndodh. Dhimerde, miq të dashur, dhimerde. Ë, ë, dhimerde. Dhimerde. Është një fjalë shqipe. Mhm. Nuk ka lidhje me gjuhën franceze. DH I M E R D E. DH I M E R D E. Dhimerde. Është një fjalë tjetër. S'e kuptoj fare, unë nuk di frëngjisht. As unë. Sinqerisht, nuk flas, po Kuptoj pak, po shumë pak. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Ka mbërë njeri si frankofonu këtu? Asnjëri A pra, s'il vous plaît Kështu që jam komplet i larë Dhimerde, miq të dashur është anagrama e ditës sotme Dhimerde 0-6-9-27-12-2 0-6-9-27-12-2 Duhet ta rivendosni këtë fjalë Për të bërë një fjalë shqipe të bukur të pastër Dhe pa gabime Është një këngë shumë e bukur. Është me të vërtetë një këngë shumë e bukur. Unë e kam pasur qejf uh, qysh kur ka dal. Mm -hmm. Mund të thuash, kam qenë pothuajse i vogël. Adoleshent kam qenë, gjimnazist ndoshta. Ëm uh, dhe kam përshtypjen që njerëzit do ta gjejnë, sepse teksti i kësaj kënge ieri është shumë i veçantë. Siç do ta dëgjosh, ndryshon nga këngët e tjera. Këngët flasin të gjitha që unë dhe ti e ti dhe unë e ke përshtypjen mm -hmm. kështu. Mhm. Kjo personazhet i ka I ka të veçantë, unë nuk, nuk di një këngë tjetër që të ketë ë uh, ngjashmëri me këtë. Më bëri kureshtare tani. Okej. Okay. Kështu që un kjo e bën mendoj un të lehtë. Dakor. Tekstin e këngës miq të dashur, kur ta dëgjoni, kur ta dalloni, se cila është kënga që un kam përkthyer dhe do të lexoj tani për ju si tekst, menjëherë në 069 20 70 222 na shkruani titullin dhe kush e këndon, i pari do të marrë një dhuratë, do të fitojë sot në klubin e mëngjesit. Leri komentet o Jam elefanti Dhe nuk kaloj dot Zvarritem ngadalë Me peshën plot Jetoj turpin tim Ha vetëm Dhe ti s'e di Ç'dhimbje është ëndrra për kë nuk ka mundësi Jam elefanti Dhe fshihem përherë Por nuk ka strehë që të më nxërë. Nuk di si t'ia mbath Sa keq të shfaqem kështu Në vështrimin tënd që e dua Dhe që qesh me mua Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222 pa harruar dhe emrin tuaj për të qenë fitues. 069 20 70 222 Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim. Ej, është është koha tani për uh, Për. Është koha tani për të pirë birrë. Oh, po po ngurroja pak sepse ideja është që është është herët për të pirë sa bau, do të thonë thuhet, po, por pa, neve jo ka ardhur e kisha fjalën në përgjithësi, mm -hmm. se vjen ora 1, 2 e drekës për shembull dhe ka zënë një vapë, ju keni vënë se si është. Po. Kështu që rikthehen birrat e ftohta. E ftohta. Njerëzit pinë edhe po flasim për atë të pirit ë uh, siç duhet. Siç duhet. të përgjegjshëm, normal, familjar, jo të pirit për të pirë trutë, okay? Kështu që ne ta bëjmë dallimin. Kështu që ne do të japim dhurata, do të japim dhurata. Ëm um, kemi ca paketime, janë paketime të reja të Amstel-it quhen gift pack. Pse? Sepse kanë në kuti kanë 5 uh, shishe birra, mm -hmm. kanë edhe një gotë. Oh, që është një gotë speciale me me stemën e Amstelit e, e gjitha e paketuar bashkë, domethënë 5 plus 1. Ku mm -hmm. një mhm. është gota, që mund ta mbash pastaj për uh, qejfin tënd. Po, unë dua të bëj ca pyetje në lidhje me Amstelin dhe t'i japim ë uh, t'i japim këto gift, ëh, çfarë quhen? Gift pack, gift pack anglisht. Do të thonë për 5 fituesit e parë. Për 5 fituesit e parë. Për 5 më të shkathtit. Një pyetje dhe për të pesë mm -hmm. ata do t'i japim Kutinë e bukur. Wow. Wow. Shkëlqyshëm Olta. Apo kjo qenka grandioze. Grandioze, miq të dashur. Atëherë do të kemi 5 fitues tani. 5 të parët do të fitojnë secili nga një kuti me birra dhe nga një gotë. Sa bukur. Okej. Okay. Pyetja është kjo. Çfarë I shton elbi birrës Amstel. Kam opsione për juve. Kam tre opsione. Çfarë i shton elbi birrës Amstel? 1. Mm. Shkumën. Po. 2. Mm Ngjyrën dhe shijen e birrës. Së vërteti? Mhm. Mm apo 3. Idhtësinë. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndetim. 8:10 minuta në këto momente. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altin, Olton dhe Lorin. Sot flasim pak për gjuhën e trupit në në klub, po flasim pak se si se si pozat që ne marrim, mënyra se si ne e, e i mbajmë pozicione se si mbajmë trupin tonë. Mm -hmm. Në forma dhe mënyra të ndryshme ndikon se si na shohin të tjerët, por ndikon gjithashtu se si ne shohim vetveten, se si ne sillemi, na ndikojnë deri në mendime dhe ndjenja. Ndonjëherë dhe do të thotë që uh, kur ti merr pozat e duhura, kur ti e mban trupin ashtu siç duhet dhe i jep sinjalet e duhura, mundet t'i bësh vetes ndere. Mm -hmm. Mundet që të Kesh më shumë sukses. Shihet se shumë nga njerëzit më të suksesshëm kanë një gjuhë trupi që tregon aftësi, që tregon uh, kompetencë, që tregon vetëbesim, që tregon, si thua, i bën njerëzit besojnë tek ta dhe kjo u hap rrugë në jetë. Ne kemi edhe një libër sot në klubin e mëngjesit, quhet Gjuha e trupit. Gjuha e trupit është një libër nga Allan dhe Barbara Pease, që janë një çift cilët kanë kanë shkruar këtë që është si thua Bibla e gjuhës së trupit. Mm -hmm. Për shkak se merret me shumë raste edhe uh nga më të ndryshme po lexoj. Për shembull, po lexoj nga nga nga mbrapa Altin, thotë si të keni sukses në dashuri duke përdorur shenjat e duhura në lojën erotike dhe si të shkodoni qëllimet e të tjerëve. Wow. Si për shembull tjetër, si të dalloni kur dikush thotë gënjeshtra ose përpiqet të fshehë diçka? Oh. Si të përcillni mendimin tuaj dhe të zgjidhni bashkëpunëtorë të përshtatshëm? Hello. Duke parë gjuhën e trupit, mm -hmm. zgjedhësh bashkëpunëtorë të përshtatshëm. Si të shfrytëzoni mjedisin tuaj të punës? Etj etj etj etj. Kështu që përkthyesi i këtij libri, që është askush tjetër veç shokut Foni, siç e njohin shumë njerëz, nga Fix Fare, do jetë këtu pak më vonë me ne për të folur pak për gjuhën e trupit se ai është marrë gjatë e gjërë me këtë. Dua ta pyes se ç'e shtyu te ky libër dhe që e ka përkthyer dhe e ka sjell. Është libër shumë i mirë, po pak më vonë do flasim pak më shumë për këtë. Gjuhën e trupit. Dhe se sa të ndërgjegjshëm jemi për të. Kemi tani Altinin me lojën e vet të censurës dhe mbas 1 minuti, mbasi bëjmë këtë lojë, do japim emrat e fituesve të deritanishëm në klubin e mëngjesit. Dhe tani, fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Okay. Jo, nuk jam, nuk besoj se jam. Nuk besoj, shpresoj të mos jem në shpi. Ema Andrea. Ema Andrea. Po, Ema Andrea, uh, omniprezentja Ema Andrea, më duket tani sikur ngado që kthej kokën shoh Ema Andrean. Ëh, uh, do të vinte edhe një këtu. E cila do të jetë e cila kishte po, mund të vijë, ne mund ta thërrasim, ne kemi marrë një po, shumë. Po fundja, pse jo. Ëm, um, por uh, do ta takoj te Klani të dielën që është komplet e padrejtë, sepse sepse un konkurroj në në vallëzim me Ema Andrean, që ka Edukim baleti. Baleti, mm. po. Kurse un kam çedukim baleti. Gjithsesi, Ema Andrea është duke folur në këtë rast kam përshtypjen un me Arbana Osmanin po, po. në intervistën që kanë pasur të dielën e kaluar. Kështu që ajo është duke si thua se intervistat me Arbanën janë ku njerëzit fillojnë edhe, e kupton? e tregojnë sa gjëra tregojnë sa gjëra tregojnë kështu e kupton ë gjithsesi është duke folur pra për veten kështu që imagjinojeni që Dhe s'dua asnjë alternativë. Nuk e di, nuk e di. Nuk s'e kam idenë fare. Kështu që le t'i lëmë dëgjuesit, ata mund të mund të provojnë. Atëherë, emra fituesish. Jepi Olta. Në fillim fare, kush do fitojë çmimin e madh të Amstelit? Atëherë është Anisa. Një sekond, ta bëjmë ah, pyetjen? Po, Pyetja është. Çfarë i shton elbi birrës Amstel? Hidhësinë. E pasaktë. Po. E pasaktë. Ngjyrën dhe shijen e vërtet të birrës është përgjigja e saktë. Atëherë i japim pak Oltës për ngjyrën dhe shijen e vërtet të birrës. Këtë jep. Nuk jep hidhësinë. Nuk jep hidhësinë, nuk jep shkumën. Shkuma dhe hidhësia janë gjëra që mund të vinë, nuk e di se kush e jep shkumën, as se kush e jep hidhësinë, por jo jo elbi. Tamam. Okej. Okay? Ngjyrën dhe shijen e vërtetë të birrës. Mirë, ë uh, Olta uh, tjetër. Prit të gjej pesë të parat të lutem. Jo, sa po gjej pesë të parat. Atëherë dredhime, dredhime ka qenë anagrama. Gerti fiton një orë nga Premium Watches. Ja, Bravo. Dredhime. Dredhime. Pra. Dredhime. Ndërkohë për këngën e tekstin e këngës, Olta. Ishte nga Michele Zarilo, Mm -hmm. L'elefante la farfala. Bravo. Esakt. Dea bravo. fiton një lule nga Bota e Luleve. Bravo Dea. Po sa të aftë që janë more. Ëm um, po uh, për një njeri që e ka dëgjuar shpesh herë, ishte shumë e thjeshtë në fjalinë e parë. Jo? Çfarë? Teksti i këngës, po. Ka më shumë se po. Nejse, ë, uh, mirë. Ne kemi këtë këngë, kështu, kemi Pa mirë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur, është 8:20 minuta fiks në këto momente. Foni këtu me ne, shoku foni, siç ca njerëz preferojnë të të quajnë, po edhe kam shihën dhe dhe ti shijon atë. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Foni Lia miq të dashur, regjisor me me arsimim dhe edukim dhe përgatitje, por uh, një njeri i shumë zanateve, po themi, Edhe shumë punë të bëra mirë. Ndër të cilat, kjo e përkthyesit që është të them të vërtetën një surprizë për mua. Megjithatë, ja ku e kam në dorë një libër që ti e ke sjellë në shqip, 15 milion kopje të shitura, thuhet këtu. Allan dhe Barbara Pease dhe flet për atë që ne po flasim sot në klubin e mëngjesit, gjuhën e trupit. Si ka qenë eksperienca jote me këtë libër? Pse e zgjodhe? Pse deshe ta sjellësh në shqip? Po, duke qenë se është afër profesionit tim të regjizurës, është e pamundur që një regjizor të mos njohi gjuhën e trupit kur këtë ja kërkon aktorëve, kur këtë ja kërkon të gjithë atyre që do të marrë dhe do të përdori në film. Shumë skena përdoren dhe pa folur. Mm -hmm. Dhe është ai që vendos nëse do të përdoret gjuha apo nuk do të përdoret gjuha e folur. Por përveç anës sime, Ky është i dobishëm për të gjithë ata njerëz, të cilët kanë kontakte të drejtpërdrejta në jetën e përditshme me njerëz të tjerë. E kam fjalën këtu për gazetar, për shkrimtar, për biznesmen, për avokat, për gjyqtar, mm -hmm. prokuror, polic, e shumë e shumë mjek të gjithë, mm -hmm. të cilët kanë kontakte drejtpërdrejt me njerëzit. Ajo që mëson libri është që ne mos t'i besojmë fjalëve, Okej, okay, por t'i besojmë gjuhës së trupit. Do të thuash gjuha e trupit është e vërteta dhe kur goja gënjen. Po. Sepse aty ka uh, raporte të cilat uh, shkencëtarët kanë studiuar për vite me radhë ku munden ata të uh, të arritën, më fal, arritën të numërojnë ose të regjistrojnë se sa rol luan fjala mm -hmm. që ne themi, që është vetëm 7%. Tam. 35% ka zëri ynë, luhatjet edhe okay. ato ngjyrat e zërit mm -hmm. dhe 55% kanë të bëjnë gjestet që ne bëjmë pra gjuha e trupit. Edhe një tjetër. Teksti, teksti, po themi fjala, teksti vetë është vetëm 7%. 7%. Rëndësia po, asaj që ne themi. Bisedë që ne bëjmë. Do të thotë kjo që për shembull kur dikush përgatitet për një prezantim, mhm. edhe rri kështu me orë me orë të tëra duke u marrë me me tekstin, mhm. në vend që të merret edhe edhe është duke u marrë vetëm me 7% të prezantimit. Mm. Varet, jo, varet, mhm. dëgjoj. Kjo është gjatë komunikimit që ne bëjmë. Në qoftë se ne paraqisim dhe bëjmë një monolog, në në teatr detyrimisht që i mëshohet fjalës okay. në, në raportet e caktuara Këto janë ato që kanë përcaktuar shkencëtarët se sa rol luan gjuha e trupit, fjala dhe ngjyrat e zërit. Por ajo që është e rëndësishme te ky libër është që njerëzit të arrijnë të shkodojnë gjuhën e trupit të tjetrit të cilin kanë përballë për të arritur qëllimin që ata kanë për ta paraprirë atë që ata do t'i thonë dhe menjëherë të bëjnë anashkalimin për të arritur qëllimin. Mm -hmm. Vetë zotria i cili është një shkrimtar bashkë me të shoqen aty, ka qenë një shitës ambulant nëpër shtëpia okay. dhe ai thotë që në fillim të librit se unë arrita të zbuloj se kush do të blinte produktin tim dhe kush nuk do të blinte vetëm nga nga, nga qëndrimet që ai mbante. Pra, wow. pra, pra ne mund të lexojmë trupat e të tjerëve. Do të thotë kjo që na jep një gjuhën e trupit. Gjuhën e trupit të të tjerëve, po. Ë, uh, kjo na jep një epërsi. si thua është është është një armë më tepër, një mjet më shumë për uh mhm. -huh. për të kuptuar se si tjetri sillet. Uh, Shikoj këtu për shembull që që si të dallosh për shembull thotë kur dikush thotë gënjeshtra ose përpiqet që të fshehë diçka. Uh mhm. -huh. Kjo është me interes. Uh mhm. -huh. Kur ke dhe dhe kjo ndodh shumë tek ne. Kam përshtypjen që ne e mashtrojmë, e mashtrojmë njëri-tjetrin gjithë kohën. Ne flasim, themi gënjeshtra ka dhe një mesatare aty se sa gënjeshtra themi brenda 10 minutave, mm -hmm. nuk po jua them këtë ta lexoni vetë librin, por janë dhe gënjeshtrat e bardha, flitet shumë për gënjeshtrat e bardha, janë gënjeshtrat të cilat bëjnë mirë tek ne dhe të tjerët. Infermierët, doktorët gënjejnë dhe thonë gënjeshtra të bardha, je më mirë sot. Mm. Në fakt ti po ke marrë rrugën, e. por je shumë më mirë. Jo, ke ndryshuar. Ai të bën mirë mm -hmm. në të vërtetë. Por këto nuk prishin gjë, nuk prishin raporte mes njerëzve, nuk krijojnë raporte të tjera. Prandaj quhen të bardha. Po. Jo, jo, jo. Ëh, mm -hmm. uh, pastaj Ajo që ne kemi quajtur sindroma e Pinokut, që na rritet hunda, me të vërtetë është vërtetuar që ne kur gënjejmë, uh, mukoza e hundës fillon dhe fryhet. Te meshkujt fryhet dhe diçka tjetër që do ta lexojmë në librin. Wow. Pra, po mirë, po po ka ndonjë ka ndonjë gjë tjetër për shembull veç mukozës kur dikush është duke gënjyer, ah, që që mund ta dallojmë për po, shembull? Është duhet të keni vëmendjen shumë tek bebzat e syrit. Mm. Te përpëlitja e qepallave, E kaq po them se pastaj ka vetë okay. surpriza sepse kërshëria është në libër. Ka të bëjë më shumë me pjesën e syve, kam po, përshtypjen. Po, po, ka të bëjë. Po, sepse shumë njerëz kur gënjejnë mund ta e evitojnë. Me gërshetim mm. këmbësh me lëvizje të tjera, ju lutem lexojeni. Okej. Okay. Patjetër. Një ditë kjo është për çunat dhe unë ua kam borxh që ta ngrej këtë si pyetje. Po. Si të keni sukses në dashuri duke përdorur shenjat e duhura me lojën erotike dhe si të shkodoni qëllimet e të tjerave në këtë ah, rast për çuna. Mm, Atëherë, ë uh, ne në një bisedë të thjeshtë ne meshkujt jemi pak si superior për të filluar për të në një lojë dashurie. Për të bërë përshtypje. Jo për të bërë përshtypje, por vajta dhe e gjuajta atë. Ah, po e themi këtë. Këtë nga bloku nga zona tjetër. E ka po, po. E i vajta asaj ajo më pranoi atë kështu. Mm -hmm. Në fakt, lojnat erotike ose flirtin nuk e fillojnë meshkujt. Fatkeqësisht e fillojnë femrat. Më vjen keq po ta them, e filloni ju. Ato dërgojnë disa shenja, disa impulse me shenjat e trupit të tyre qoftë me shikim, qoftë me buzëqeshje, qoftë me lëvizjet e tyre që bëjnë në trupin e tyre mm -hmm. për t'i dhënë shenja mashkullit që ato dëshirojnë dhe nëse ai nuk arrin t'i kapi këto shenja, Pra e mban dorën lart ti thua që e mban e po, mban po, po, dorën me cigaren lart. këtu. Për të treguar çfarë parakrahun, të brendshmen e parakrahut. Po, po. Që është zbuloni të gjitha. Jo, jo, i zbuloni juve ato s'i zbuloni, i zbulojnë femrat ato ndaj meshkujve. Dhe të tjera, të tjera shenja me këmbë dhe të tjera. Dhe e bukura është që juve e bëni këtë edhe kur jeni në plazh me rroba banjo, që jeni komplet zbuluar edhe prapë bën një ekstra zbulim parakrahut. Po nuk mund ta bëjnë ato se brenda tyre është gjuha e trupit që flet mhm. instinktivisht. jashtë asaj që them ne ndërgjegjes sonë është gjuha jo verbale. Mm. Foni ti thua që që shumë njerëzve ë uh, ky libër do t'u vlente. Do të thotë ky nuk është libër, është Bibël. Është një Bibël. Është gjuha e komunikimit jo verbal, i cili është i domosdoshëm për të gjithë ata njerëz, uh, qoftë studentë, qoftë njerëz të thjeshtë që nuk kanë uh, qëllime akademike për ta studiuar, mm -hmm. por ata shumë shumë mirë mund të rrinë pranë këtij libri, se është për gjithë familjen, nuk ka pjesë nuk ka ndonjë dallim. Ka një gjë të bukur libri sepse kudo që ta hapësh, kudo ke për të marrë informacion dhe nuk është e thënë që ta kesh lexuar nga faqja e parë tek faqja e fundit. Aty ka shumë gjëra të tjera, nuk është vetëm kjo. Mm -hmm. Do më lini pak të flas pak shpejt sepse ka shumë informacion. Aty bëhet fjalë edhe për hapësirat të cilat ne krijojmë njëri me tjetrin. Të ndryshme janë hapësirat personale, hapësirat sociale, të cilat ndryshe i kemi ne me njerëzit tanë të afërm, me familjarët me gruan, me fëmijët, me qenin, me macen, ndryshe kemi me një të panjohur i cili po të na afrohet pak më tepër ne stepemi, themi mm -hmm. largohu, vëm një lloj barriere. Kur futemi në në ashensor, ndodh e. e. Shi sa i bezdisur është bërë këtu tani, unë se kjo farë kjo jenë të apë. Kupton se çfarë bezdisur kjo? Dhe po. detyrimisht, ose largohem unë, ose do mundohesh kupton mhm. në ashensor ne gëk s'flas s'flet mm -hmm. sepse jemi shumë pranë pra. jemi shumë pranë njëri-tjetrit kështu që ajo është është e sikletshme ti është shumë ndryshe ndodh për shembull në tubime në demonstrata ose në kur turma mm -hmm. bashkohet njëri me tjetrin vënë duart njëri tjetrit dhe ecin policia çfarë bën Nuk ka qëllim të rrahë ose të ndajë. Është vetëm t'i ndajë ata dhe t'u prishë atë hapësirën që ata janë mhm. mbledhur. Mm -hmm dhe vetëm t'i shpërndajë. Se duke i shpërndarë atyre u ka prishur gjithë raportet që kishin ata, sepse ata fuqizohen dhe bëhen një turmë më e rrezikshme me njëri-tjetrin dhe, po, dhe veprojnë si grup po, pastaj. Po. Dhe mhm. qëllimi është sa më parë t'i prishin hapësirat. Ndryshe, a, Ka një kapitull shumë të mirë te do shtrëngimet. Ah, tek shtrëngimi i duarve. Tek shtrëngimi i duarve. Çfarë thotë shtrëngimi i duarve? Për shembull, e di çfarë, të pyes një gjë, meqë jemi te shtrëngimi i duarve. Çfarë thotë shtrëngimi i duarve i qullacëve? Se janë ca njerëz që ma lën dorën e tyre ah, në kështu si si, si xhel edhe është gjëja më e shpifur, mua më vjen ta fshi dorën mbas asaj. Peshku i ngordhur quhet aty. Peshku i ngordhur. Peshku i ngordhur. Ëm, sepse ata janë një nga shkaktarët është o do të jenë mjekë, o do të jenë piktorë, kirurg, njerëz të profesioneve që punojnë, punojnë piktor ose doktor. Mjek dhe të bëjnë I ruajnë shumë duart e tyre Pianist, violinist, mm. karënzi I ruajnë nga njerëzit uh, e fuqishëm brutalë Ai që bën gjithë ditën Shkon në palestra dhe bërë Kakalo, po Ku pyet ai të, të, të, të thyen në mes Dhe po, ata i shmangen kësaj mm -hmm. Sepse e kanë mjetin e tyre të ushqimit Por po kam përshtypjen që lë një shenjë shumë të keqe ama. Ja, ja, ata të tjerë që kanë karakter të dobët. Po pra, se se kur ti e mm. merr atë dorën e mhm, squllët, mhm. nuk nuk të jep një ndonjë lloj shtrëngimi. Aty ka shumë të gjitha janë të konkretizuara me figura, ata që ta japin si karotë dorën si salçiçe ka lloj-lloj ka ka për të qenë dorë kanë dhënë gjëra të ndryshme gjëra të ndryshme si karotë por është tjetër gjë që kemi kemi kulturat e ndryshme mm -hmm. kulturat e ndryshme në vende të ndryshme është televizive kur flisnin për zero interes dhe bëj shenjën zero. Mm -hmm. Me anë të tavë. Po. Kjo lexohet para në Japoni. Kur ti ia bën dikujt këtë, i kërkon para, i kërkon bakshish, mm -hmm. ke korrupsion në këtë mes. Aha. A, po ta bësh në Vlorë këtë, E kemi për të sharë ne. Po, është gishti, është gishti. Gishti tregues. Gishti tregues e gishti i madh bashkohen bashkë, ndërsa po, tre të tjerët qëndrojnë lart. Mm. Edhe siguria numëron me këtë. Po, po, ja thoja këtë. Mm. Ë, Pastaj shenjën me gishta lart poshtë që mhm. kanë gjithë kanë qenë që nga Se kjo ka filluar si të themi nga vitet 1800 e ca, ka filluar nga këta gazetarët amerikanë, të cilët morën shenjat e antikitetit dhe filluan t'i përdorin shumë më tepër atë shenjën, ok, do mhm, mhm, vdekje, të jetojë këtë. E ri ri ringjallën si thua sot. Duhet të një vëmendje e veçantë thotë autori, thotë autorët, thonë që S'është e domosdoshme të dish gjuhën e huaj të një shteti ku ti shkon, por është e domosdoshme të dish shenjat që ata përdorin, sepse ka patur raste që janë kanë ndodhur dhe skandale diplomatike. Mm -hmm. Ka patur presidentë shteteve të bashkuara të Amerikës të cilët kanë përdorur shenja që hm, mm -hmm, ata kanë OK ose janë të ekipit të sportit, të po. sportit të bejsbollit dhe në Itali ose në vende të tjera kanë kuptim tjetër. Është e kuptuar ndryshe. Mirë, un un mendoj që është një libër që u vlen u vlen shumë njerëzve, e shpresoj që shumë njerëz ta marrin edhe ta lexojnë sepse uh, kjo është edhe çfarë thotë këtu, blini librin dhe zbatojeni këto këshilla duke filluar nga sot. Mund ta gjeni në çdo librari? Besoj se është në të gjitha libraritë, sepse, sepse unë kam lënë një dy pika dhe ata kanë shpërndarë. Shkëlqyshëm. Mm -hmm. Atëherë është nga Allan dhe Barbara Pease, miq të dashur, i përkthyer nga Foni Lia, uh, që ishte sot këtu me ne. Gjuha e trupit dhe se çfarë, ajo thotë, mbushur edhe me fotografi dhe ilustrime, por që kam përshtypjen një lexim shumë i këndshëm dhe praktik mbi të gjitha, sepse këto mund të zbatohen po. menjëherë momentin që ti mbyll librin, ngre kokën nga libri dhe dhe dhe ti gjen zbatim të kësaj. E ke përpara. Falenderoj shumë fonin. Faleminderit. Edhe unë falenderoj. Është klubi i mëngjesit që po dëgjoni miq të dashur Calvin Harris do të vijë tani me hitin e vet më të fundit, kjo quhet Summer. Ora është tani 8:36 minuta miq të dashur në klubin e mëngjesit 8:37 sapo vajti jeni me Blendin, Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin. Atëherë, është koha tani mm. për të bërë edhe një herë përgjigjen e saktë të quizit tim nga Birra Amstel. Pyetja është kjo. Çfarë i shton elbi birrës Amstel dhe opsionet ishin hidhësinë, shkumën, ngjyrën dhe shijen e vërtetë të birrës. Mhm. Mm Dhe opsioni është e vërtetë e birrës. Faleminderit Olta dhe fituesit janë. Fituesit janë Iva, Desara, Bori, Gersi dhe Malvina. Bravo. Do të një gift pack, që do të thotë 5 shishe. 5 shishe dhe një gotë dhe një Mirë, shumë mirë. Do të fitojnë dhuratën e Amstelit, por mhm. gjithsesi do do do të kemi një quiz tjetër me 5 fitues të tjerë Orës tjetër, pas orës 9, do të bëjmë një quiz në më kujtoni. Në një orë. Do bëjmë një quiz në atë. Okej, që të japim edhe edhe pesë fitues të tjerë. Ne informohemi nëpërmjet këtyre kuizave. Absolutisht. Po ka informacion, kam un informacion këtu shumë të mirë për shembull në lidhje me prodhimin e birrës, nëse do të mm. dëgjosh. Për shembull uji. Po. Se janë gjithë elementët. Për shembull uji. Birra përmban 95% ujë. Wow. E dinit apo jo? Uji luan ti thua vetëm 5%. Ëh, uh, uji luan një rol të rëndësishëm për dhënien e aromës karakteristike meqë burime të ndryshme kontribuojnë shije unike të birrës. Uji i pastër dhe me cilësi të lartë është thelbësor në cilësinë e lartë të birrës. Domethënë, përderisa ti përdor 95% ujë, mm -hmm. uji ka rëndësi se nga vjen. Nuk mund të jetë çdo ujë ujë po, pra. që ta përdorë me birrën tënde. Se mund të ta shkatërrojë shijen nëse uji s'është i duhur. Ashtu siç e bën shijen më të mirë, ashtu mund po, ta bëjë dhe më të po. keqe nëse nuk është i duhur. Kështu që po ka edhe disa elemente të tjera, por nuk dua t'i jap tash se po e dhashë informacionin tani. Po. Pastaj më digjen quizet më vonë se njerëzit i marrin vesh edhe. Duhet i duhet i testojmë. Ndërkohë, Ema Andrea miq të dashur është personazh sot në lojën tonë të fjalës së censuruar. Ema ka qenë duke folur për veten. Ka qenë duke folur për veten dhe Altini ka zgjedhur një klip. Ka censuruar një fjalë, le të shikojmë se cila është fjala. Jo, nuk është kohë në fakt. Mos jem vetëm natën në shtëpi. Mos jem, jo. Mos jem Nuk është kohë. Pra. Dikush. Mos jam, mos jem dikush në shtëpi, është një rol pra që po jep vetes. Një rol. Mos jem kështu, mos jem në këtë formë, në këtë mm, në këtë mm, mënyrë. Mm, mos jem fillon me k? E bukur është mua s'më vjen asgjë në mend. Asgjë, asnjë. Le ta dëgjojmë në këtë kontekst, mos të jem, domethënë dikush, mos të jem pipi në shtëpi. Mos të jem pipi në shtëpi. Ta dëgjojmë. Oh! E gjeta, e gjeta. Prit. Më duhet. Jo, nuk jam, nuk besoj se jam. Ëm nuk besoj, shpresoj të mos jem. në shtëpi. M'duket se ka qenë pyetje doku dhe zakoni. M'duket se ka qenë a je ti? Po mi va, a je ti ka të ne? A je ti? Fillon me B. Jo. Thashë se do thoshe burri i shpis. Ah, pra dhe unë atë. Jo, burri i shpis. Jo, pra nuk e ka pyetur kjo mos je ti burri i shpis kështu. Ë, jo, shpresoj të mos jem. Burri i shpis. Se ishte dhe rol pra mos jeni ti. Mhm, mhm. Ah, si nga jam. Okej, mirë, ia futa kot dhe atë. Nëse 069 20 70 222 069 20 70 222 kush gjen fjalën ekzakte që Ema Andrea ka përdorur në atë klip dhe Altini ka censuruar ka për të fituar miq të dashur sot një produkt nga Korres. Faleminderit ah, Olta, produkt nga Korres do të jetë çmimi për fituesin. Camille Jones vjen tani me këngën The Creeps në klubin e mëngjesit. 8:41 jemi me Blendin Jerin Altinin Olta dhe Lori. Late at night Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Ashtu si ne, ju të gjithë merrni fuqi me mijëra përfitime në paketat mujore Vodafone Club. Si Besi i kudondodhuri, zgjidh paketën mujore Mix, duke kombinuar 3000 minuta SMS apo megabajt për të qenë në kontakt kudo. Apo si Bora oratorja, zgjidh paketën mujore Mega me 4000 minuta SMS në Vodafone dhe qindra minuta me të gjithë. Tashmë ekskluzivisht për klientët Vodafone Club. Falas aplikacionet Vodafone Cloud dhe Protect për të ruajtur të sigurt celularin tuaj dhe të gjitha të dhënat personale. Vodafone Club, komuniteti numër 1 në Shqipëri. Vodafone, power to you. Eja zbulo ç'mund të bëjmë për ty. Klinika Dermoestetike Vivia ofron trajtimet me lazer dhe aparaturat më të fundit në fushën e estetikës jokirurgjikale. Mjekët dermatologë, kirurgët plastikë dhe fizioterapistët më të specializuar i gjeni pranë klinikës Vivia, aty ku mosha ndal. Klinika Dermoestetike Vivia, tek Kullat Binjake. Telefon 04 228 0221. Çdo ditë e shoqërisë tonë të mirë fillon me shijen e kroasantit Belino. Një like për foton më të veçantë dhe ritmin e këngës tonë. Se Belino është kroasanti jonë. Belino në çdo kohë, tani dhe me shije krem lajthie nga Elka. Hey kids, summer is here again. Do you know what it is time for? It's time for World Academy of Tirana Summer Camp. Akademia Botërore e Tiranës çel kampin veror për të gjithë fëmijët nga 1 deri në 14 vjeç. Ku ne mësojmë e zbulojmë gjëra shumë interesante. Dance, music, language. Learn about the earth and the sky. Lexojmë, këndojmë dhe zbavitemi pa masë. Our teachers and friends are from all over the world. Programi është në anglisht, por të gjithë fëmijët janë të mirëpritur.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 Oj, vërtet? Pa. Po. E ka gjet edhe goca e tezës tate? Edhe goca e tezës time e ka gjet. Oh. Ora është 9:48 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo të ndodheni. Miq të dashur. Jemi gjithë fituesi tani Olta. Me lezush, me lezush. Hajde. Ne do të shikojmë pak uh, gazetën Shqip sot. Edhe uh, flet për një zotëri që quhet uh, i cili është vrarë një dy ditë më parë. Arben Tollia ishte ky, 55 vjeçar, e kanë vrarë në në Xhafzotaj të Durrësit. Dhe tregon që ka qenë i dënuar para dy javësh ka dalë nga burgu, mm -hmm. i dënuar për një seri përdhunimesh Dhe uh, sipas tij, kur ka qenë në gjykatë, ky akuzohej për 8 përdhunime. Mm -hmm. Ky ka thënë që un kam bërë seks jo me 8, por me 370. Wow. wow. Në Shqipëri, mm. dhe jo 8 sa më akuzoni juve, por thotë ai nuk kanë qenë përdhunime, por kanë qenë nga qejfi. Me dëshirë. Kanë qenë nga qejfi. Po ta shikoje kështu nuk është se të të jep shumë përshtypje. Mm -hmm. Dhe më deshë se ka qenë, uh, më flisin Don Juanit. Kazanova. Kazanova, madje e përdor, e përdor dosja e Kazanovës shkruan gazeta Shqip këtu. Po shikojmë disa prej prej tyre për shembull thotë, sipas prokurorisë në vitin 2004 Arben Tollia nëpërmjet telefonit nën presionet e vazhdueshme si biseda telefonike ashtu edhe me mesazhe ka njohur një të mitur me inicialet XhM, të cilën e ka marrë në një hotel në plazhin e Velipojës në Shkodër, pasi kanë ngrënë darkë, ka shkuar në dhomë të hotelit, nën presionin e dhunës ka kryer marrëdhënie seksuale. Të nesmen e ka dërguar në qytetin e Shkodrës, ku nën përdorimin e dhunës sërish ka kryer marrëdhënie seksuale. Ah. Në fund të majit 2004, Arben Tollia thotë së bashku me një mikun e tij në Elbasan, kanë marrë me forcë një grua me emra me me, inicialet MM, mm -hmm. me thikë në rrugë, oh, e kanë futur në makinë dhe e kanë çuar në një hotel ë uh, në rrugën e Elbasanit, në një apartament në rrugën e Elbasanit këtu në Tiranë, e ka mbajtur deri në orën 5 të darkës, e ka rrahur, e ka fotografuar. Ky qenka i tmerrshëm. Dhe e ka përdhunuar, thoshte këtu, sepse u bënte foto në mënyrë që në mënyrë që uh, t'u bënte presion më vonë. Por që mos i nxirrte. Për shembull, një gruaje tjetër me me me inicialet ZO, mm. i ka thënë në telefon që hajde se vajza jote është futur në një sherr me ca vajza të tjera të çoj unë në makinë. Kjo ka hyrë në makinë, ky e ka çuar në një hotel në autostradë. E ka mbyllur me çelës atje, e ka rrahur, e ka fotografuar nudo dhe pastaj e ka mbajtur wow. deri të nesërmen në mëngjes gruan e botës, nënën e dikujt. Edhe e ka lëshuar. Pastaj ë në vitin 2004 në një vend tjetër, një me inicialet LL, e ka çuar në një hotel në rrugën Tiranë-Durrës, rrugën e vjetër, Mhm. ku e ka rrahur, i ka marrë paratë, i ka marrë një orë floriri, E ka fotografuar. e ka fotografuar nudo dhe i ka bërë presion pastaj që ta takojë sërish. Domethënë janë disa episode që përshkruhen Të këtu. njëra pas një Po, tjetrës. pastaj ky ka rënë në burg në 2007 për këto. Pastaj është falur me amnistinë, e ke parasysh Oh. uljet e dënimit. Kështu dhe ka dalë prapë. Dhe Ka filluar nuk prap? doli. Po, kur ka dalë, a, si duket Ka pasur ma merr mendja mua, ka pasur ca njerëz që kanë dashur ta shikojnë të vdekur. Dhe e kanë hequr qafe. Dhe e kanë pas kanë vrarë. Parti. Parti e kanë vrarë, po në Xhafzotaj, në mbrëmje. Po pyetja që që ngrihet është se ne e kemi thënë këtë punën e amnistisë. Mm. Kjo amnisti është shumë e çuditshme. Kjo amnisti është kështu, nuk e di, unë nuk kam parë në ndonjë vend, ndoshta ka. E me siguri që ka, se shembulli është marrë diku. Po edhe kjo që ul dënime, ul dënime, edhe nxiri kriminelat në rrugë, çon edhe te kjo. Se dikush mund të jetë vllai i njërës nga këto gocat për shembull, po të isha unë, ta zëm. Sido që thuash ti me shkollë, e me ku di unë se mhm. çfarë, ca gjëra janë momente, në momentin. Dhimbja është dhimbje. Drejtësia është drejtësi e munguar, siç është se tjetri del në rrugë ashtu, ajo quhet drejtësi e munguar. Nga këto, ku di unë, amnistitë. Edhe këto amnistitë i bëjnë i bëjnë këta ca njerëz që do të marrin para janë ministra për një vit, për dy vjet, për tre vjet, ku di unë, hidh ca firma ndjesë nxirr gjithë kriminelët në rrugë dhe pastaj është halli atyre që kanë pas hall me këta, mm -hmm. sepse çfarë do bëjë ai? Ai një gjë di të bëjë. Me sa duket, e kupton? Dhe di të marri gratë e të tjerëve, nënat e të tjerëve, motrat e të tjerëve me thikë. T'i fusi në makinë, t'i fusi në hotel, pastaj vjen çudi. Nëpër këto hotelet, kaq maskarenj janë këta që kanë hotele? Apo janë shokët e këtij. Se si i bie tash që të fusësh të rrafësh një grua në në hotel, ta mbash deri të nesërmen edhe pastaj të ikësh të ikësh serbes nga hoteli mos marri vesh asnjeri? Po mund të jenë të njëjtë. Bëjnë sikur s'dëgjojnë Blendi. Mbase bëjnë sikur s'dëgjojnë, sikur nuk shohin ose po mund të jetë. Paraja mbyll gojën e të gjithëve në një farë mënyre. Jep ca lekë ai aty, mos folni thotë. Ai më duket shumë shumë e çuditshme. Por tani po hetohen burrat e viktimave, se këto gra kanë qenë të martuara. Normal. Ca prej tyre? Po. Normal. Mbi 20 persona thotë janë shoqëruar nga policia e Durrësit. Që po, dyshojnë ndoshta po, për vrasjen po, e. Po ky me sa duket e ka përhapur atë hidhësinë lart e poshtë nëpër Shqipëri, se shikoj në Elbasan, në Velipojë, në këtë në Shkodër. Nëse si ja në te Brryli në Tiranë. Po. Në tjetër ngjarje. Kishte marrë njërën me dhunë taksi, edhe taksisti. Ishte e fundit nga La Roux, ish e dashur Let Me Down Gently Ora është 9 e 7 minuta, ju jeni me Klubin e Mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 Edhe në ekranin e Club TV-së Edhe tani jemi në orën e tretë të transmetimit Blendi, Iri, Altini, Olta dhe Lori ju urojnë një ditë fantastike. Flasim sot për gjuhën e trupit dhe se si ca gjëra që ne mund të bëjmë mund të na ndihmojnë për të arritur sukses në jetë, por edhe se si mund të lexojmë gjuhën e trupit të të tjerëve. Mund të kuptojmë veten edhe të tjerët njëkohësisht. Thuhet për shembull në studimet që pozat e pushtetit, e pozat e pushtetit janë ato ku ti mund të mbash duart në mes trupin lart, gjoksin e fryrë përpjetë apo uh, poza pushteti janë ato kur ti ulesh dhe këmbët i mban të hapura, nuk i mbledh gjunjët bashkë, mm -hmm. nuk mblidhesh i tëri kështu përbrenda. Nuk bëhesh kruspull. Çfarë bëjnë? Rrisin nivelin e testosteronit në trup, ulin nivelin e kortizolit, pra dy hormone të ndryshme, edhe Kortizoli kontrollon stresin, do të thotë që do të kesh më pak stres, testosteroni të jep atë vetëbesimin, atë atë të paktën aparencën e, ëh, mm -hmm. të dukesh sikur je më i qetë. Je më i qetë dhe dhe çfarë bën pra, duke marrë ca poza, ti mundesh në fakt të kontrollosh kiminë e brendshme të trupit, ato balancat në favorin tënd. Dhe jep edhe sinjale të qarta dikujt që ke përballë. Do të thotë që mund ta përdorësh këtë. Po, po në qoftë se ti e bën rregullisht këtë gjë, kam përshtypjen që kjo mund të kthehet në një mënyrë mm -hmm. të qeni. Do të thotë që duhet të jemi të kujdesshëm nga pozat që marrim. Mos të mos mos ta lejmë veten për shembull, edhe kur jemi në ë po themi stres apo nën presion apo në frikë, mos ta lejmë veten që t'i shfaqim ato. Po, Nuk po, është thjesht vetëm të shfaqja, por edhe t'i kapërcesh që ti të ndihesh më mirë. Mendoj se po. Okej, kemi një fitues për të dhënë Olta? Kemi një për këngën e ditës. Jepi pra. Është Teuta 964 i mbaron numri fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo Teuta. Okej. Faleminderit. Tani, un kam pop quizin për ditën e sotme. Katër pyetje mhm. nga filma shqiptar e kemi sot. Ëh, uh, miq të dashur, un kam do të lë jashtë njërën nga fjalët e titullit të filmit. Mm -hmm. Dhe kjo është çfarë ne do të kërkojmë. Ju edhe do të jepni atë fjalë nga titulli që mungon.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 Mm. Atëre. Luan Eri. Përshëndetje. Luan Altini. Hello. Dakor. Qortimet janë filma shqiptar. Qortimet e kësaj stine u shfaq për herë të parë në vitin 1981. Unë isha 2 vjeç. Unë s'kisha lindur akoma. Ja. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Një e tillë dhe një djalë ka për protagoniste mm -hmm. Emma mhm. Andrean. Filmi një e tillë dhe një nuk është për mund të ishte një dilemë dhe një djalë. Jo, jo. jo. Nëse jo. një e tillë dhe një djalë ka për protagoniste Emma Andrean. Ka dalë në vitin 1990. Mm -hmm. Kujdes. Kujdes. Kur unë isha 11 vjeç. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Ky me mbiemrin Bunker. Mm -hmm. Është filmi i fundit i aktorit Agim Qirjaqi. I të ndjerit Agim Qirjaqi. Ky me mbiemrin Bunker. Ky është film i vitit 1996. Mhm. Mm Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Duket sikur ke pas shok dhe vetë Eri, ja? Po e kam parë aq herë. Mago, mago. Mirë. Po ta kishe pas kolegë të tij. Unë jam pasionuar pas filmave shqiptar, kështu që. Ne kuptoj. Unë jam gjithashtu jam pasionuar. Po jo, nice, okay. uh, Naughty Boy do të vijë tani bashkë me Sam Romans, miq të dashur, kjo këngë quhet Home. Pop quizi është gati tani. Që të stërvitesh për të përballuar qentë e racës Pitbull kur del me vrap nga liqeni, duhet të dëgjosh Klubin e Mëngjesit. Ora është në 9:18 minuta, jemi me Klubin e Mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mirë se keni ardhur në Klubin e Mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim. Okej. Olta, çfarë kemi për të thënë? Ja, vijmë tani. Çfarë ke blerë? Jo, mbarove. Ishte shumë kollaj. Pyetja numër 2. Një vajzë dhe një djalë. Dhe një djalë ka për protagoniste Emma Andrea. Bravo Altin. Po më lër ta bëj pyetjen para se se del shumë skifo pastaj. Pyetja numër 3. Po. Ky me mbiemrin Bunker është filmi i fundit i aktorit Agim Qirjaqi në vitin 1996. Mbarova? Po. Kolonel. Bravo. Faleminderit. Pyetja numër 4 e fundit për uh, ty. Mirush Kabashi u bë i tillë për gratë në vitin 1. Oh, okay. 1987 ska. Zëvendësi i grave. Bravo. Kush është fitues? Paulini 090 mbaron numri, fiton një kontroll të plotë në Spitalin Amerikan. Bravo. Paulini ka fituar sot në mëngjes. Bravo i qoftë. Mirë, shumë mirë. Ëm, um, kemi tani një pop quiz, jo pop quiz, por quiz me seri miq të dashur, i cili sot do të jetë nga nga malet e Shqipërisë. Tere tere tere. Pim pim pim tiri tiri tiri tiri pim pim. Atëherë çfarë do ndodhë sot në Klubin e Mëngjesit në lidhje me malet e Shqipërisë? Ne do të vendosim disa pyetje që kanë të bëjnë me male. Mm -hmm. Na ka karakterizuar gjithmonë kjo Si, e ke parasysh që nga si Naimi etj etj etj, vend malor siç jemi Shqipëria. Kështu që le të shohim se sa i njihni juve malet e vendit tonë, miq të dashur. Pyetja e parë është kjo. Ky vargmal. Tan. Është një grup malesh në fakt, që vargmale quhen kur janë gjeologjikisht të lidhur me njëri-tjetrin, mm. se janë disa maja. Por ky vargmal po. pranë kufirit me Greqinë ndodhet midis Kolonjës Janinës dhe Kosturit. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Ky vargmal miq të dashur Në kufirin me Greqinë Ndodhet midis Kolonjës, Janinës dhe Kosturit Dhe ka lartësinë maksimale 2520 metra. 2520 metra. Metra. 069 20 70 222 069 20 70 222 Jeri Dua t'ju tregoj një histori që është paksa e çuditshme, sepse ne kemi treguar histori të ndryshme ku uh, njerëzit janë frikësuar nga kafshë të ndryshme kur bëhet fjalë për kafshë të egra, por kjo histori tregon se si një kafshë është trembur nga një njeri. Ka ndodhur një incident në Rusi. Ah, tash, le ta dëgjoj. Ka ndodhur një incident i vogël sepse uh, në këto minibuza që janë të hapura ishte ulur një grua në katin e sipërm të minibuzit, uh, 120 kg. Wow. Emri i kësaj gruaje nuk bëhet i ditur. Kjo gruaja ishte uh, e trash, më fal. Ishte e shëndosh. Se po lexoj Move to Trash, po kam atë Move to Trash edhe. Dhe uh, përveç se uh, kishte hipur dhe ishte në një minibus të hapur, nuk kishte vënë rripin e sigurimit. Domethënë kemi një grua 120 kilshe që hypën në një minibus i hapur. Pa vendosur ta mendoj rripin e sigurimit. Po, janë të hapur okay. për turistat përgjithësisht. Okej, okay. dhe është e palidhur. Dhe është pa rripin e sigurimit. Dhe në një moment Shumë mirë. kur uh, shoferi ka marrë një kthesë pak të fortë, Glu, uh, gruaja ka fluturuar ka, nga minibuzi. Ka, është batuar komplet minibuzi. Tani nuk Apo ka dal kjo. Ka ka dal kjo nga minibuzi, mm. komplet ka fluturuar dhe e dini se ku ka rënë. Ëh, ah, mund të ketë rënë ah, në mal. Jo, ka rënë mbi një krokodil oh. dhe e ka lënë pa ndjenja të shkretin, oh, bo, bo. sa që janë detyruar. Fal po, ku jemi? Ku jemi me ngjarjet tash? Është një qytet në Rusi, quhet Murmanskut. Tash, fal, në një qytet në Rusi. Mm -hmm. Bie nga një minibus kur shoferi merr një kthesë dhe bie mbi një krokodil. Dhe bie mbi një krokodil. E çuditshme ka qenë pjesë e një kopshti. Jo, ishte një kopsht, një park afër. Ah, që kanë një park afër. Në fund po ku po kalonte, sepse këta janë turista Blendi. Nga ardhur dhe janë duke regjistrimi ulërima krokodil. Gjithë, gjithë krokodil. Ku rastisi kjo. Shumë keq. Dhe e ka lënë shakull krokodilin sa janë detyruar ta çojnë në një klinikë veterinare. Wow. Dhe ka probleme serioze me shëndetin. Sigurisht fal, se çfarë bën krokodili në rrugë, krokodili jo, nuk është në rrugë. Kjo po fluturonte. Po minibusi çfarë bën në kopsht? Është një park shumë afër. Minibusi ka shkuar te krokodili? Po sepse këta janë turista dhe janë duke i shëtitur në qytet. Duke i shëtitur në planin siç Po. Për diku po tepër vonë. Imagjino për shembull sikur ajo ta ta kishte zënë me gojën hapur. Do t'ia thyente nofullën. Po po po. Ai zi vaj. Ja hap kështu. Ai krokodili s'e mbyll dot më pas. Çfarë do të jua trupit për mua? Nofullthyer si jam. Nëse, okay. Mm. Faleminderit shumë mirë. Asnjë gjë Blendi. Gaspaç. Kthehemi mbas pak në Klubin e Mëngjesit 9:23 minuta është në këto momente miq të dashur. Jeni me Blendin, Erin, Altinin, Oltën, Lorin dhe krokodilin në qytetin rus Murmanskut. Don't get me started looking backwards to move on Jemi gati tani për uh, një përgjigje të saktë në lidhje me pyetjen që kisha bërë. Kisha një pyetje me malet e Shqipërisë, miq të dashur, sot do të kemi, do të kemi ë uh, një quiz me seri, ka filluar tani më, që ka të bëjë me malet e vendit tonë, si mm -hmm. vend malor që jemi, dhe thamë në fillim që ky vargmal që ka majën më të lartë tek 2520 metrat, ndodhet midis Kolonjës në Shqipëri dhe Janinës e Kosturit në anën tjetër. Tam, sepse pra qoftë Janina, qoftë Kosturi janë qytete shqiptare në origjinë, por uh, gjithsesi, lene mo. Lene mo. Ka mhm. thënë Gramozi. Gramozi e saktë. Gramozi është e saktë. Dhe Edi fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Edi. Bravo. Tani. Mm. Çuna dhe goca. Shikoni pak këtu. Kemi një foto të një mali të madh. Wow. Po. Es maravilloso. Po. Sa i madh. Po. Po. Po shikojmë majën më të lartë të tij. Mhm. Mm Tash ka një gjë interesante me malet. Për shembull Altin, për të marrë një për që të mos zbulojmë uh, se për çfarë un do të pyes në quiz. Mhm. Mm një mal mund të ketë më shumë se një majë. Po, e vërtetë. Për shembull, mali i Korabit ka Korabi 1, Korabi 2. Korabi 1 është 2000 Sa sa në 2464 Ndërsa Korabi 2 është 2456. Domethënë lëvizin me nja 8 metra. Një diferencë e vogël. Një po. tjetër. Po gjithsesi. Kështu që do të thotë që që derisa mali ka më shumë se një majë, mund të ketë maja që ne nuk i njohim dhe aq mirë. Mm -hmm. Kështu që unë do t'ju pyes juve këtë. Çuka e Partizanit. Mhm. Mm Kjo maja këtu quhet Çuka e Partizanit. Tam. Është maja më e lartë e këtij mali. 2416 metra. Është çuka e Partizanit. Por është maja më e lartë e këtij mali. Ndërkohë ky ka majën e vet që mban emrin origjinal. Mhm. Mm Më thoni cili është mali që ka për majën më të lartë çukën Çuka e Partizanit. Partizanit. Po. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues. Nuk është çuka e Partizanit, nuk është një mbrojtës i gjatë miq të dashur që luan për Partizanin. Çuka e Partizanit është maja më e lartë e këtij mali. Kujdes, cili mal në Shqipëri? Okej. Okay. Dakor. Okej. Okay. Sharadio. Dakuerdo. Okay. Dakuerdo. Vamonos. Sharadio. Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Hello. Goca, doni ta gjeni fjalën tonë apo doni që ne të gjejmë fjalën tuaj? Olta, njësoj është, po gjejmë atë. Okej, okay, gjeni ju tonën. Atëherë çuna dhe goca në 069 20 70 222 ju mund të merrni pjesë në lojë duke ndihmuar Jerin dhe Olton për të gjetur fjalën që unë dhe Altini kemi vendosur ta mbajmë Jo, nuk ja bën as vetes as ja bën, nuk është ja bën. E po, bën. E bën nga kjo. E bën. Bëj është po, diçka e mirë çdo ditë. Diçka e mirë është pse jo? Po, e mirë. Do hyn te gjërat e mira. Te gjërat e mira, po. Gjërat e mira, gjërat e bukura, një gjë të bukur që jo, njeriu e bën. Jo, ta bleni se bën çdo ditë. Po ti Altin. Asu. Nuk e bëjmë çdo ditë. Këtu në emision bëhet kur e bëjmë. Jo, nuk e kemi bërë në një emision. Po në shtëpi bëhet. Po mund të bëhet. Mund të bëhet në shtëpi, mund të bëhet Jo. Përfshihet i gjithë fisi. Duhet të kesh edhe një. Përfshihen dy njerëz pak. Po. Të paktën dy. Të paktën dy, po. Fillon me dy. Duhet të kesh edhe dikë tjetër. Po. A del. Tani ka rëndsi nëse është femër apo mashkull apo s'ka rëndsi fare. Ë, zakonisht bëhet me një femër dhe me një mashkull. Duhet të marrësh një femër dhe ta bashkosh me një mashkull për ta bërë këtë veprim. D, D. Për të bërë D. Për të bërë D. Dashuri thotë, jo. Jo, jo. Shumë lart. A fillon me D? Jo, jo nuk fillon me D. Ah. Jo për të bërë dashur. Po nuk fillon. Jo, nuk fillon me po, nuk fillon me D goca. Kujdes. Mm. Madje, madje, me që i ram në këtë, me që duhen dy njerëz ta, mm, edhe me që duhet një mashkull dhe një femër për ta bërë këtë. Jemi afruar. Jo, nuk është zakonisht nuk aplikohet, unë s'kam parë kurrë dy çuna ose dy goca. E bën kur je çift këtë gjë apo dhe kur je? Bëhet në çift. Ka dhe një shprehje madje, ka dhe një shprehje mm. të huaj, por që e kemi futur edhe ne në Shqipëri, që thuhet duhen Vamos! Vamos! Po ju po ju ndihmoj aq shumë ti duke folur po, po, spanjisht po. nja dy herë, por nejse. Nuk më shkoj mendja. Goca. Atëherë duhen dy për të, miq të dashur, çfarë është fjala që unë dhe Altini kemi? Bravo çuna, bravo. Faleminderit goca. Dolët faqebardhë. Frida Sundemo vjen tani me këngën Drawn to You e tërhequr tek ti përkthehet shqip. Shikojmë kush e ka gjetur fjalën tonë i pari dhe kur të kthehemi do të kemi Sharadion e vajzave. Hello, hello, hello, miq të dashur. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 9:37 minuta. Do japim uh, ca përgjigje të sakta në lidhje me uh, çfarë uh, kemi luajtur deri tani. Në fillim fare. Sharadi jonë ishte tangoja. U mor vesh duhen dy për tango mm -hmm. dhe Noela fiton një dhuratë elektronik la. Bravo. Dhe me T fillon edhe përgjigja tjetër e saktë. Çuka e Partizanit miq të dashur është maja më e lartë e Malit të Tomorit. Tomorit të Tomorit. 1416 metra. E Korabi 30 ditë tash. 2716 dhe 2756. Wow, Olta. Ndërmjet këtyre. A njëri është habis. Bravo, shoh. Siguar si. Tani do t'ju flas, do t'ju flas për një mal. Mm. Do t'ju flas për një mal, të cilin të gjithë e keni parë. Pse e keni? Të gjithë e keni parë. Do të thotë, edhe projë për shembull. Pjesa më e madhe. Mm. Por shumë prej jush e kanë parë. Pse? Vetëm Altini. Sepse shumë prej jush, miq dashur, shkojnë në verë në një plazh të njohur andej nga jugu që quhet Dhërmi. Po. Keni parasysh Dhërmiun e madh. Po. Dhe futeni në ujë. Laheni në Dhërmi mm. atje, bëni not. Not. Kur ktheheni nga bregu, duhet t'ju ketë rënë në sy Që ka një mal përballë. Po, e vërtet. Ë? Ka një mal përballë kur jeni në ujë atje në Dhërmi. Shikon detin Altin? Po, po. po. Ashtu. Ja dhe mali. Pyetja është, si quhet mali që shikon kur je duke bër plazh në Dhërmi? Dakor. Altin, si quhet? 069 20 70 222 069 20 70 222 miq dashur. Si quhet? Ai mali që keni përballë kur jeni duke bër not në Dhërmi. Në Dhërmi, po që jeni kthyer nga dheu, jo nga Po. E gjeta ti, bravo. Është send, mm. send grash. Jo. jo. Send pune. Po pse jo? Është një përdorimsh Olta apo mund ta përdorësh më shumë se një herë? Tani varet. Një përdorim apo më shumë përdorim? Po do të kursesh përdoret disa herë. Oh, do të thotë që është një përdorim. Përdoret për të rruar. Jo. Jo. Përdoret për të lar, për të pastruar. Jo, jo. Ka funksion masazhin dhe relaksin. Jo. Kemi këtu në studio Olta? E di çfarë është një gjë e bukur? Po edhe mund ta gatuash. Po, oh, që s'e bëjmë ne më këtu? Mm -hmm. Ku shkojmë për shembull, ndoshta sa pak e bëjnë këtë? Por amerikanët për shembull e kanë e kanë e kanë si si zakon që e bëjnë. E zëm. Mm -hmm. Shkojnë në Rom. Tam. Po. Për turizëm. Mm -hmm. Kur shkojnë në Rom, kur janë në Rom, gjëja e parë që bëjnë kur mbrrin, blejnë ca k të tilla dhe i dërgojnë tek miqtë e vet në shtëpi. Mm -hmm. Domethënë i dërgojnë i futin në postën italiane dhe i nisin menjëherë mbrapsht. Mm -hmm. Ndërkohë që ata janë me pushime në Rom, pra këto k mbërrin mm -hmm. në mhm. shtëpi si një përshëndetje nga ku ata janë. Një kujtim i bukur. Po, gjysheve ndonjë vllai ndonjë kështu. Po dikur ka qenë traditë, sot jemi larguar nga kjo. Ne bëjmë e bënim për po, edhe merrnim madje. Unë disa të tilla kam, të jo. vjetra, kam shumë. 27 cop. Kam që prej vitit 1985. Le të kthehet menjëherë sikur un kam qenë 6 vjeç. Jo, nuk kam qenë aq. Jo, un kam qenë. Ti ke qenë aq. Un po flisja për veten time. Mm. Je. Kthehemi mbas pak Klubin e Mëngjesit miq dashur u mor vesh çfarë është edhe kjo e vajzave fillon me k dhe dërgohet për kënaqësi dhe vitin e ri. Mm. Mbas pak më shumë kemi edhe atë me Amstelin. Prisin, prisin. Në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Sub Focus. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur është 9:53 minuta në këto çaste. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, Oltën dhe Lorin. Atëherë kemi një pyetje tjetër nga Amsteli tani në mëngjes mhm. dhe do të kemi 5 fitues për këto 5 të parët. Do të fitojnë, kështu që shanset janë uh, goxha më të larta për të fituar nëse jeni juve me përgjigjen e saktë të parët. Miq të dashur birra Amstel, uh, shumë e njohur. Dhe shumë e dashur. Prej shumë kohësh. Ëm mm -hmm. um, Amsteli kam përshtypjen unë, është qytezë pranë Amsterdamit në Holandë. Mm -hmm. Për nga merr emrin. Se e mbaj mend në një stacion, mund të ketë një stacion para se të mbërrish në në Amsterdam, a dy, është një qytezë aty ku ndalon ai treni i shpejtë që quhet Amstel, se kam zgjat unë kokën e kam parë. Ëh, uh, kështu që aty jemi. Okej, okay, po pyetja është kjo. Që prej cilit vit Vazhdon tradita e birrës Amstel. Dhe mm -hmm. kemi tre opsione. Dakord. 1970. Kujdes. Ku as unë as ti s'kishim lindur. Mhm. Mm 1910 ku as unë as ti por as Olta nuk ishte lindur. Po. Apo 1870. Ku asnjëri prej nesh nuk ishte lindur. Absolutisht. Por as Lori. Kur ishim projekt. Ndoshta Altin. Ndoshta, po. Mirë, atëherë edhe një herë tjetër. Tradita e birrës Amstel vazhdon qysh prej vitit 1970, ëh, mm 1910 apo 1870. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Pesë të parët fitojnë dhuratën e Amstelit miq të dashur me shishe birre dhe me gotë dhe një gotë. Brenda që ta mbani për kënaqësinë tuaj të konsumit të birrës në mënyrë të përgjegjshme, familjare dhe freskuese, e të shëndetshme gjatë uh, verës. Okej, okay, uh, kemi mbërritur kështu, pak e nga pak në fund të programit, duhet t'ju japim tani një listë me emrat e fituesve që Olta i ka grumbulluar. Jepi Olta. E do. Oh. E urdhra. Okej, okay, në rregull, në rregull. Mos të vëmë të mbash të kartolina afër. Hiç. Është një kartolinë, si thon. Jepi Oltë. Come on. Është Ergysi nga Tirana. Nga Tirana. Mali i Çikës. Mali i Çikës, pra. Mali i Çikës. Pyetja ishte kur je në Dhërmi duke u larë në det dhe kthen kokën e shikon atë malin e bukur që qëndron përballë si ballkon, cili është ai mal? Përgjigjja e saktë, Ergysi nga Tirana, të lumtë, është mali i Çikës. Përgjigja e saktë është një mijë e tetëqind e shtatëdhjetë. Po. Blerta, Artemisi, Alvi, Drita dhe Elda. Blerta, Artemisi, Alvi, Alvi, Drita dhe Elda. Drita dhe Elda. I dëgjuat, juve jeni fitues ejani këtu në Rogner në Club FM për të marrë kuponët tuaj